я питаю вас. Так, так, я знаю. Тут питаєте тільки ви. Фадієз не має ніякого сенсу, ні сенсу, ні шансів. Ви вільні, сказала Оксана. Даруйте, що довелося вас потурбувати. Підписувати нічого не треба. Ні, ні. Те, що ви оце тут, самі розумієте, воно не вкладається ні в які протоколи проклята професія. Не можеш навіть подякувати людині за делікатну спробу поповнити твій золотий запас душі. Горбачов із своїми недолугими прем'єрами проциндрили золотий запас колись великої і могутньої держави, безтямно сподіваючись, що він поповниться Колимським і Кизилкумським золотом. А на що сподіваєшся ти, тримаючи свою душу? у казенних шорах процесуальних норм і настирливих вказівок прокурора Повха. З далеких далечей пам'яті проблиснули блоківські слова. і ангел опускає крылья, і женщина теряє стыд. І стало тяжко і страшно. В який же бруд затоптано золоті зорі життя і які безсоромні часи доводиться переживати, коли навіть такі небесні істоти, як Ангеліна Бограз, скочуються в охлані непростимих гріхів і діянь. Та чи є ж місце на грішній землі для небесних істот? Коли втрачають сором жінки, це вже кінець всьому. Коли ж чоловіки з них сором злітає, як спір'я з півня, легко, просто, часом навіть непомітно. Про свої невтішні відкриття доповідати повху Оксана не поспішала. Прокурор сам покликав її. З притаманним йому хамством, не запросивши сідати, став гундосити щось про незаконні дії, про недоторканість урядових осіб про горох і капусту демократичної правової держави. Цей жалюгідний клятвопорушник, що, мов Йона з чрева китового, вискочив з просмерділих нутрощів партократично інквізиторського звіра, тепер посталакає про правову державу. Які янголи і якими крильми можуть прикрити таку вопіющу безсоромність? але повх умів позолотити найгіркішу пілюлю. Ви там просили моєї санкції щодо Ангеліни Богораз, проплямкав він мало не з залассям, аж Оксану обсипало приском. Невже він знає трагічну таємницю Богоразової доньки? Ну, само собою, я не міг дати такої санкції, і надалі попрошу звільнити мене від таких подань і просьб. Але на ловця звір. Тут до мене з'явився. Він довго копирсався в паперах, що стосами громадилися на його столі. Нарешті видобув із самих глибин тих стосів маленький чотирикутник білого картону. Став повільно читати. Корнютко, Вадим Сергійович, дипломат, телефон Ну, що він корнютко, то це, мабуть, справді так. У кожного з нас є сяке таке прізвище. Тут уже навіть прокуратура безсила. Га-га-га. А щодо дипломата, звиняйте, це було колись. А зараз, як ми вчили в школі, і баби змінилися. Телефончик тут теж не той, але я дав завдання і мені знайшли номер, по якому цього корнютка можна дістати. Не розумію вас, холодно мовила Оксана від вікна, де вона вже давно влаштувалася, не чекаючи запросин повха сісти. І де прекрасно почувалася, спостерігаючи ж, звісно, не за життям двору внутрішньої тюрми, а за бровнівським рухом незалежних громадян незалежної України довкола Печерського універсаму. Зараз зрозумієте, радісно пообіцяв Повх. Зараз ви в мене все зрозумієте, хоч як би вам цього й не хотілося. Ви ж крутитесь біля Ангеліни Богораз.